บุ๊กทูสี่สิบห้าปัญเจชาริสปัญเจชาริสที่โรงหนัง ชิตรปทกรุหัตชิตรปทกรุหัตเราอยากไปดูหนังอามาลาชิตรปทาลา ज ाเ च ีย ह े आम्हाला चित्रपटाला जायचं आहे วันนี้มีหนังดีฉาย आज एक चांगला चित्रपट आहे आज एक चांगला चित्रपट आहे หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ चित्रपट एकदम नवीन आहे चित्रपट एकदम नवीन आहे ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ तिकीट खिडकी कुठे आहे तिकीट खिडकी कुठे आहे यंग मी नांग वांग इक मे खा अजून सीट उपलब्ध आहेत का अजून सीट उपलब्ध आहेत का बात प्रतू राखा राय खा प्रवेश तिकीटाची किंमत किती आहे प्रवेश तिकीटाची किंमत किती आहे หนังเริ่มกี่โมงคะ प्रयोग कधी सुरू होणार प्रयोग कधी सुरू होणार หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ चित्रपट किती वेळ चालेल चित्रपट किती वेळ चालेल จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ तिकिटाचे आरक्षण आधी होते का तिकिटाचं आरक्षण आधी होतं का ดิฉันต้องการนั่งข้างหลังมาลามาเกบัสไซเซอาเฮมาลามาเกบัสไซเซอาเฮดิฉันต้องการนั่งข้างหน้ามาลาปูดเฮบัสไซเซอาเฮมาลาปูดเฮบัสไซเซอาเฮดิฉันต้องการนั่งตรงกลางมาลามัธเฮบัสไซเซอาเฮมาลามัธเฮบัสไซเซอาเฮ หนังน่าตื่นเต้น चित्रपट अगदी दिलखेचक होता चित्रपट अगदी दिलखेचक होता หนังไม่น่าเบื่อ चित्रपट कंटाळवाणा नव्हता चित्रपट कंटाळवाणा नव्हता แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ पण चित्रपट ज्याच्यावर आधारित होता ते पुस्तक जास्त चांगले होते पण चित्रपट ज्याच्यावर आधारित होता ते पुस्तक जास्त चांगलं होतं ดนตรีเป็นอย่างไร संगीत कसे होते संगीत कसं होतं นักแสดงเป็นอย่างไร कलाकार कसे होते कलाकार कसे होते मी फा पेन फासा มีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหม